і ряботинням тонкої криги. Сонце стало паралельно з обривом і світило їм точно в бік. Булат доти дивився на стрілку компаса, поки заболіло в очах. Стрілку мов би, хто приклеїв. Дивина, сказав він і переклав компас на кілька кроків. Це нічого нового не дало. Біля намету він поклав компас поруч з лижною палицею, але так, щоб палиця показувала північ-південь. Жак Антуан бігав за ним хвостом. Нарешті ви скажете, що це за таємничий агрегат? Хочу визначити сторони світу. Більшого Булат сказати не міг, просто не мав права. Свої припущення мав оголосити лише тоді, коли б стрілка витримала бодай годину, а ще краще дві або три. Жак Антуан пішов до сусіднього намету, і незабаром звідти почулися крики. Від голоду нудило і паморочилося в голові. Коліна дрібно тремтіли. Булат пішов до обриву і змусив себе вистояти 30 хвилин. Найбільше забракло волі, і він подався назад. Але біля самого намету таки подолав себе і не глянув на компас. Усі, крім Пата, сиділи в мішках. Невідомо в який спосіб Жаку Антуанові пощастило довести жінку до сліз. Булат уперше бачив її в такому стані. Що тут таке? Пат сердито випинав губи. Жак Антуан мовчав, лише глузливо посміхався. Нарешті не витримав і кивнув у бік місіс Кет. Звичайні жіночі сльози. Я просто сказав, що мадам Катрін у вас закохалась. Ніс його здавався надміру довгим і тонким. Блад сердито глянув на неврівноваженого француза і вийшов, не слухаючи реплік місіс Кет. Стрілка компаса стояла паралельно з палицею. Поруч ступця японець Хоцудай. Ви не торкнули компаса, містере Хоцудай? Голос у Булата став хрипкуватий. Я все туди підійти не встиг. Булат якомога повільніше заліз до намету. Містере марш, сказав він начальникові, який чи то спав, чи вдавав сплячого. Кеті досі хлипала на своєму мішку. Марш розплющив очі. Треба обговорити одну деталь. Начальник страдницький посміхнувся. Говоріть, наш айсберг стоїть на місці. То й що? Булат розгубився і справді що? Це явище могло бути викликане ста причинами. Учора стрілка компаса крутилась, а сьогодні стоїть. Першим ця новина вразила Тура, і він поволі виборсався з мішка лишивши там самого Потоцького. Стрілка стоїть? А може, нас рівномірно несе в один бік? Можливо. А якщо ні? Слухайте, раптом підхопився француз, але відразу ж затиснув собі рот рукавицею. Увійшов Раймон. Сьогодні борода надавала йому вигляд скуйовдженого гавеняти якого пір'я встигло вирости тільки на голові. Японець спустив чутку, ніби нас прибило до материка, сказав юний бельгієць і глянув спершу на Булата, тоді на місіс Кет. Жінка несподівано заголосила Брешіть, брешіть, утішайте один одного дурними надіями. Усі залишитеся тут. Через кілька днів усіх позанітає снігом. Це вже було відомо давно, ще 26 лютого, коли вам закортіло похизуватися і побавитись у справжніх чоловіків, приборкувачів шостого континенту. А ви звичайні білі пацюки, які в своїх теплих клітках навіть розучилися кусатися, не те, що боротись за життя. Вона глянула на жака Антуана, який тримався рукавицею за ніс. Ви сказали, що я закохалася в того дивака? Добре. Тепер я вам усе скажу. Місіс Кет уже перестала голосити, і це ще дужче випинало її наступні слова. Я на всіх вас дивлюсь, як на мерців.